حديث od hadisa Umdetul Ahkama u kome je Nuaim en Muđemir kaže čuo sam Ebu Hureyru radijallahu ta'ala anhu da je rekao kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame إن jevme يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن minkum en yutile يطيل fel jefal rekao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme uistinu će moj ummet na sudnjem danu doći gurran Muhađelin. Kasnije ćemo objasniti šta znače ove dvije riječi. Gurran i Muhađeline. Min athar Od tragova abdesta doći će na sudnji dan i bit će prozivani i pozvani gurran Muhađeline od tragova abdesta. Pa ko može od vas neka produži pranje svoga gurra. U drugoj verziji ovoga hadisa Ebu Hureyre kaže ili kaže ovaj Nuaym el Muđemir Rajtu Eba Hureyre te tevoddae fe gasele vođhehu ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة جرا محجلين من آثار الوبوء فمن استطاع منكم أن يطيل جرته فليفعل Rekao je, znači Nuaym al-Muđemir, vidio sam Ebu Hureju kako se je abdestio, pa je oprao svoje lice i ruke, pa je skoro prao ih do ramena. Pa je oprao svoje noge perući jedan dio potkoljenica. Pa je potom rekao, čuo sam poslanika sallallahu alaihi wasallame, da je rekao, potom je spomenuo citirani hadis. U jednoj verziji kod imama muslima u njegovom sahihu, kaže Ebu Hureyre radijallahu anhu, samijatu halili sallallahu alaihi wasallame je kul, Eblugul hilijetu minel mu'mini hajtu jeblugul vudu. Čuo sam, kaže moga prijatelja, poslanika sallallahu alaihi vseleme, kako je kazao, doći će ukrasi od vjernika i doprijeće do onde dokle je dopirao abdest. Ovaj hadis, hadis Ebu Hureyre, je hadis koji u sebi ima veliko značenje. Hadis koji govori o jednoj od odlika abdesta, tog značajnog i bitnog ibadeta. Ovdje smo spomenuli Nuajma el-Muđemira. On je Nuajm ibn Abdillah el-Medeni el-Kureši, tabiin koji je prenosio od Ibn Omara i i sjedio je u halkama Ebu Hureyre više od 20 godina. Družio se je znači sa Ebu Hureyrom više od 20 godina. I on je, znači, pouzdan, pouzdan tabin. Ebu Hureyre, poznati ashab, o kome smo govorili, kada smo spominjali drugi hadis, Umdetul Govorili smo, znači, o njegovoj biografiji. Možemo samo kratko spomenuti da se zove kako? Abdurrahman ibn Sahr. To je najispravnije mišljenje po imenu Ebu Iako ima više od 20 različitih mišljenja po njegovom imenu. Abdurrahman ibn Sahr. Ali je poznat kao Ebu Hureyre. I mnogi islamski učenjaci su bili poznati po svojim nadimcima. Kao imam Ebu Hanifa. Malo ljudi zna njegovo pravo ime. Ali ga svi poznaju kao imama Ebu Hanifa. Rođen je 31. godine, poslije godine fila ili godine slona. Prenosi najviše hadisa, od poslanika sallallahu sallam sida ashaba, prvo je Buhureyre, pa Ajša, pa Enes, pa Ibn Abbas, pa Ibn Omar, pa Džabir, pa Ibn al khudri pa Ibn Mas'ud i Abdullah ibn Amr ibn al-As. On je deveti, znači od el mukthirina, onih koji puno prenose hadise kako smo to prethodno spominjali. Pa je najviše hadisa prenio. Prenio je od poslanika sallallahu alaihi wasallame 5374 hadisa sa ponavljanjem sa ponavljanjem, znači u različitim verzijama i oblicima, dok u šest hadijskih zbirki i u Mustadu imama Ahmeda imamo oko 1336 njegovih hadisa. Pa je imam ili ovaj časni asab nama prenio najviše hadisa od poslanika sallallahu alaihi wa Odlike su njegove brojne, između ostale spominjali smo hadis koga bilježe Buharija u muslim, u kome se spominje da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko će mi prostrti svoj ogrtač, pa nakon toga da ga obuče i da nikad ništa više ne zaboravi što čuje od mene. Pa je Ebu Hureyre tako postupio pa kaže tako mi Allaha nikad više nakon toga nisam ništa zaboravio što sam čuo od poslanika sallallahu alejhi I brojne druge odlike o kojima smo govorili kada smo spominjali Ebu Hureyru, možda i hadise koje on prenosi. Nakon toga u ome hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme inne ummeti moj ummet u istinu moj ummet je ummet riječ ummet u arapskom jeziku može imati više značenja i to je elastičnost arapskog jezika i u tome se ogleda belaga ili stilistika arapskog jezika da jedna riječ može doći znači u različitim kontekstima i u različitim značenjima pa ummet može značiti u arapskom jeziku skupina ljudi skupina ljudi, kako kaže uzvišeni Allah te barake o teala, vođede alejhi ummetem minen je skun. Pa je našao ko? Musa a.s. tu jednu skupinu ljudi koji poje svoju stoku. Pa je ovdje ummet došao kao skupina ljudi. Jedna skupina ljudi. Koliko? 10, 15, 20, stotinu. Znači jedna skupina ljudi. Isto tako ummet dolazi u smislu sljedbenici jednog poslanika. Sljedbenici jednog poslanika i to je ciljano ovdje. To je ciljano ovim hadisom. Mi kažemo, mi smo sljedbenici ummeta Muhammeda Ili smo pripadnici ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa Isto tako, ummet može značiti čovjeka i, može da se ummetom riječ cilja čovjek koji je kod sebe sakupio brojne vrline vrline i odlike. Kao što je bio Ibrahim a.s. Inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim a.s. je u istinu sam bio jedan ummet. Sam je bio jedan ummet. Pa znači jedan čovjek se može nazivati ummetom. Može isto tako značiti jedan vremenski period. وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ ila ummetim dude, A da mi odgodimo kaznu koju smo im pripremili do određenog roka. Pa ummet može značiti i određeni Ummet isto tako može značiti izgled i visinu čovjeka. Da se kaže, na primjer, da je čovjek fulanun husnun umme, da je čovjek lijepog izgleda, visok krupan, razvijen i slično tome. Pa i to može znači umet. Pa znači, riječ umet može doći u različitim kontekstima i to se najlakše može zaključiti iz samog, znači, konteksta, rečenice ili ajeta u kome se nalazi, ili da postoji neki sporedni dokaz ili argument koji ukazuje koje se od, ovih značenja odnosi. No, međutim, u terminologiji šerijata kada se spomene umet misli se, ako nema sporednog argumenta koji ukazuje drugačije, ili ako se ne zaključuje iz rečenice misli se znači na sljedbenike jednog od Allahovih tebarake od tala poslanika. Kada kažemo ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, time u jednom smislu se obuhvataju samo vjernici. To se odnosi samo na vjernike. A u drugom smislu se obuhvataju i vjernici i nevjernici. Pa židovi i kršćani i svi drugi koji dolaze nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam, oni su sa jednog aspekta sljedbenici umeta, u pripadnici umeta poslanika sallallahu alaihi wasallam, a s druge strane nisu. Pripadnici su u smislu da je njima Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam također poslan i da su dužni da slijede ovaj šerijat i poslanicu koja je došla od Allaha te barake S te strane oni su sljedbenici suneta odnosno sredbenici umeta poslanika, sallallahu alaihi wa alihi A s druge strane, kada se radi o prihvatanju i slijedjenju tada nisu. Jer oni tada nisu, znači, prihvatili i nisu slijedili ono čime je došao Allahov poslanik, sallallahu alaihi Pa imamo dvije vrste ummeta. Ummetu da'va o ummetu el istiđabe. Ummet dave i pozivanja i u tom smislu židovi kršćani pripadaju ovome umetu. Zato što su oni umet koji se poziva ome umet. Ili ljudi koji se poziva ome umetu. Pa su s te strane umet. Ali umetu istiđave, oni koji su se odazvali s te strane nisu umet. Jer se nisu pokorili šerijatu poslanika sallallahu alaihi wa alaihi Ovdje kaže poslanik sallallahu alaihi bit će pozivani bit će pozivani na obračun ili da, da se njihova djela važu na mizanu ili slično tome. Znači bit će pozivani kako i gdje nije došlo bilo da se radi o obračunu, o vaganju dijela, nije bitno, u svemu tome, u svemu tome je hajr. Sada dolazimo do značenja hadisa. Kazali smo da je poslanik s.a.v. rekao Inna ummeti yuda'une jeumel qiyamati gurren muhajjalin." Gurren znači bjelina na glavi konja. U jeziku gur, taj znači bjelina to je množina riječi, znači bijelina na glavi konja. A etahđil znači bijelina na njegovim nogama, na njegovim potkoljenicama. Na njegovim potkoljenicama koja ide od kopita, znači ka gore. Ta bijelina kada bude, pa ako ste kada vidjeli konja, mogli ste vidjeti da ima znači bijelinu, to je posebna jedna vrsta konja koja ima znači bijelinu koja ide od kopite pa gore, znači prema uz potkoljenicu. Jel? Pa je znači gur bijelina na čelu, a i onaj gore gornji dio glave, a et tahđil je znači na njegovim nogama. Ovdje se misli kada se kaže el gur da se pere, misli se da se pere lice i čelo i prvi ovaj dio glave. Prvi znači ovaj dio glave. To je pranje što više. Minkum Ako od vas može da produži svoj gur i da ga što više pere, neka tako uči. Pa je znači po ovome hadisu legitimno i ispravno i sunnet da se pere i prvi dio glave pri Ovo je znači iz poljašnjeg zaključivanja ovoga hadisa. No međutim, mi ćemo pojasniti kasnije i dokazati da se time nije ciljalo to, odnosno da ovaj hadis ima u sebi ono što sprečava da se radi, znači po ovome razumijevanju. Ibn Battal i Qadi Iyab kažu da su se islamski učenjaci složili da nije ispravno čovjeku da pere pri abdestu više od onoga što je propisano šerijatom. Znači da ne treba prelaziti preko lakata, niti treba prelaziti preko članaka i sl. tome. Nego treba prati samo ono što je propisano. I kažu da se ulema složila na tome. Imam Neovi se oštro suprostavio i kaže da je ovo da tun baltile. Kaže, to je ništavno mišljenje koje nikakve težine nema. Kaže, kako može biti tako nešto? Kada je, kaže, poslanik s.a.v. to činio i kada je to činio Ebu Hureyre i kada su to činili drugi. Kako onda može biti konsensus pravnika, konsensus pravnika na nečemu? Isto je to kazao Ibnu El muleqin poznati šafijski pravnik, nije prihvatio znači ovaj konsensus koga spominju, znači ova dvojica islamski, islamski učenjaka. Mislim na Ibn Batala i Kadiju i Java. Dakle, pranje dijelova tijela više od onoga što je propisano, misli se propisano Kur'anom, jeli? Je legitimno, jer je tako došlo u sunnetu poslanika sallallahu ve selleme U muslimovom sahihu ima hadis koji rješava ova razilaženja i koji nam pojašnjava kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio. Pa se kaže da je Ebu Hureyre abdestio jedne prilike, da je oprao dio svojih nadlaktica i dio svojih potkoljenica sa rukama, znači nogama. Perući ruke, dio nadlaktica i perući noge, dio potkoljenica. Potom je kazao, vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve da se ovako abdestio. Ovo je zaista jasno predanje, jasan hadis. Jer ne bi Ebu Horeira činio nešto pa onda to pripisao poslaniku sallallahu Nego se abdestio i kaže vidio sam Allahu poslanika da se ovako abdestio. Neki su pokušali kazati da se to odnosi na način abdestenja, poredak i slično tome, no međutim hadis je došao općenito. Ovako se abdestio. Kao, kao što sam ja abdestio se, tako je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A Ebu Hureyre prenosi ovaj hadis. Hadis, jeli, da će biti prozivan umet Gurren muhađeline. A mi smo kazali da ravija hadisa, šta? Najbolje razumije hadis. Ebu Hureyre prenosi ovaj hadis i potom on se abdesti i pere iznad svojih laktova i iznad svojih članaka a ravija hadisa najbolje ili bolje razumije hadis nego što ga razumiju, što ga razumiju drugi. Ovo nije generalno pravilo, ali uglavnom biva tako. I bilo živno je Bišejbe u svome al Musannefu sa lancem prenosilata za koga Ibnu Hajar kaže da je dobar, kaže Nafja vidio sam Ibnu Omara da se abdestio ljeti i da je pravo ponekad i nešto od svojih nadlaktica pa u jednoj predaji kaže skoro da je došao i do pazuha. Znači pravo je iznad nadlaktica što je mogao prati. Min atharil wudu od tragova abdesta bit će pozivani na sudnjem danu misli se na ovu bjelinu koju smo spomenuli, bjelina kod konja, znači na čelu i u njegovim nogama, misli se da će tako ljudi biti pozivani i prozivani na sudnjem danu i da će se prepoznavati po toj bjelini. Jer svaki ibadet koji se čini ima neku svoju odliku. Pa dijelovi kojima je čovjek činio seždu Allahu te barake otala, neće ih doticati batra džehennemska. Nama je poslanik sallallahu sallame garantovao da nas Allah neće kaznjavati u vatri, da neće kažnjavati naše dijelove tijela kojima činimo seždu. Može sve izgortiti, i dijelovi ne mogu. I on nam je oslobodio te dijelove tijela od batre. E na nama je da oslobodimo ostale dijelove. Jedan nam je naš gospodar te barak oslobodio zbog tako ga činimo, a druge moramo mi sami osloboditi, i moramo raditi da bismo ih, ih oslobodili. Min vudu od tragova abdesta. El vudu je abdest. Znači, pokreti koji se čine da se uzme abdest. Ili min atharil vudu sa pethom na vau, to je voda za abdest. Pa može biti da će biti, znači, tragovi do onda dokle je dolazila voda i doprela voda zabrist. Može, znači, biti jedno i drugo značenje, a oni su, jeli, ta značenja su, imaju identičan smisao. Femen minkum Ovdje je spomenuto samo ko od vas može da produži pranje svoga lica, znači više prema čelu i prema prednjem dijelu glave nasija ova, neka tako učini. Nije spomenut u ovoj predaji et tahđil, ali je spomenut u drugom rivajetu koga bilježe Buhari i Muslim, kaže se ko može od vas da pere što više, znači svoje čelo i prednji dio glave i svoje noge i ruke, jel neka tako čini. Jedan dio islamskih učenjaka smatra da su ove riječi فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفَلْ da to nisu riječi poslanika sallallahu sallam. Ove riječi koje su došle, ko od vas može, neka pere, znači taj pred, prednji dio glave svoje kažu to nisu riječi poslanika sallallahu sallame, to su riječi Ebu I ovo je ispravno mišljenje. Da ovaj dio da je, kaže se za njega, u hadijskoj terminologiji mudređ, nešto što je ubačeno i što je ušlo u kontekst hadisa, a ne pripada tome hadisu. Znači ušlo je u hadis, a nije od hadisa. Jer bi to značilo da čovjek pri abdestu pere znači jedan dio svoje, jedan dio svoje glave. A to bi bilo za čovjeka veliko opterećenje i tako nešto poslanik sallallahu alejhi ve nikada nije činio. Pa je ovaj dio ubačen u hadis. Dokaz tome da je ovaj dio ubačen u hadis jeste kada skupimo sve verzije ovoga hadisa. Uzmemo hadis u šest hadijskih zbirki, kod imama Ahmeda u Musnedu, odemo kod Tabarani u njegovom mođemu, odemo kod imama El Bejhaqe u njegovom Sunen, kod Dare Kutnija, kod Darinija. I vidimo sve verzije hadisa u kakvim oblicima je došao hadis. Pa kad odemo imama, kod imama Ahmeda u njegovom Musnedu, u 16. tomu naći ćemo predaju istu koju prenosi ovaj Nuaim ibn Abdillah, u kojoj kaže na kraju, a kaže riječi, a ko od vas može, neka pere taj prednji dio svoje glave i noge, znači, što više, kaže, ne znam da li su to riječi Ebu Hureyre ili poslanika sallallahu alaihi Pa je ovdje šta? Nuaim šta? Sumnja. Ne zna čije su to riječi. U drugim predajama je došlo do sto riječi čije? Da su to riječi poslanika sallallahu alaihi ne Ebu Hureyre. Ovim predajama prije došlo da sto riječi poslanika sallallahu alaihi A te iste predaje prenosi isti ravija. Pa taj ravija je posumnjao. I dok je jedan put posumnjao, to je dokaz i to je argument, znači da nije posto siguran da je to čuo, a argumenti ukazuju, znači, i praksa poslanika, sa svemu ukazuje da tako nešto ni radio. Zato je Hafez ibn i drugi su odbacili i nisu prihvatili ovaj dodatak u sklopu hadisa, koga smo citirali, nego kažu, hadis glasi, moj će umet na sudnjem danu biti pozivan, gurnen muhađeline, sa, da će na prednjem dijelu svoje glave imati, znači, tu bjelinu i tu svjetlost, i da će na svojim nogama i rukama imati svjetlost od abdesta. Ali nije rečeno pa ko može neka pere to više. To nije rečeno. Pa tako iz ovoga hadisa to ne možemo shvatiti. Jer to riječ Ebu Hureyre. A što se tiče pranja nogu iznad članaka i što se tiče pranja ruku iznad lakata, za to imamo drugi argument. Imamo drugi argumente u kojima navodi Ebu Hureyre da je poslanik s.a.v. abdestio i da je pravo znači dio svojih nadlaktica i dio svojih potkoljenica. Tako znači da je taj postupak legitiman iz drugih argumenata. A što se tiče ovoga hadisa, on ne može poslužiti kao argument zato što su hadijski slušaci poput Ibnu Hadžara i brojni drugi prigovorili i kazali da je ovaj dodatak ubačen u kontekst hadisa, a da nije od njega. Neki islamski učenjaci ovim hadisom dokazuju da je abdes posebna odlika ome umetu, koja nije bila poznata drugim narodima. Znači, samo ome umetu je poznata Abdes, nije poznat drugim. Jer se kaže, moj umet će na sudnjem danu biti pozivan sa takvim i takvim alametima ili znakovima ili takvom bjelinom ili svjetlošću. Pa to se odnosi šta? Samo na naš umet, ne odnosi se na druge umete. U hadisu koga bilježi ima muslim, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallame, Lekum sijema lejse li jahadin minel umemi teridune aleje guran muhađeline min athar il Kaže poslanik s.a.v. u predaj koji bližima muslim, vi imate jednu posebnu odliku, naš umet, posebnu vrlinu, koju nemaju drugi ljudi. Doći ćete mi na sudnji dan gurran muhađaline, sa tom bjelinom ili svjetlošću, od tragova abdesta. Pa je znači ovim hadisom potvrđeno da se radi šta? O Znači jednoj specifičnosti koja se odnosi na ovaj ummet. Znači da će oni samo doći na sudnji dan u ovakvom izgledu. No međutim druga skupina islamskih učenjaka kažu to nije tako. Mi imamo, kaže, argument da je Abdes bio poznat i priješnjim narodima. Šta mi je argument? Kažu hadis, koga bileži Ibn Mađe i drugi, u kome je poslanik sallallahu alejhi ve kaže Hada vudu'i u vudu'u lembijai min qabli. Ovo je moj abdest i abdest poslanika koji su bili prije mene. Ovo je moj abdest, kako se abdestio poslanik sa nakon svog abdesta što se abdestio, kazao je, ovo je moj abdest i abdest poslanika prije mene. Pa je znači abdest bio poznat poslanicima prije. Kaže imame Sanani u svom dijelu Subulu Sanam da je ova predaja dobra zbog mnoštva puteva kojim se prenosi. Ima više puteva pa je pojačao. Prva skupina učenjaka odgovaraju ovima pa kažu ne, hadis je dajiv, mi hadis se prihvata. A kažu kada bi hadis i bio ispravan, onda bi se to odnosilo samo na poslanike. Jer u se kaže ovo je moj abdest i abdest poslanika prije mene. A nije rekao i umeta prije mene. Pa se kaže to odnosi samo na poslanike koji su bili prije, a ne odnosi se znači na njihove, na njihove sledbenike. U svakom slučaju, Allah najbolje zna šta je od ovoga istina, to za nas toliko nije bitno, nemamo znači posebnih propisa vezani za to, no međutim, sigurno da je abdest i odlike abdesta koje mi imamo, sve kompletne kako, ih mi imamo, da i nisu imali umeti prije, prije nas. I ovo je odlika nama da učestvujemo u nagradi koju će imati poslanici. Kada smo kazali da je ovaj hadis ispravni, da se odnosi samo na poslanike, da ni naš umet učestvuje sa poslanicima u određenoj odlici. a ne drugi narodi. Znači samo umet poslanika Muhameda sallallahu alejhi pa su s te strane znači poistovjećeni sa poslanicima. Pogledajte kakva je to odlika ovome umetu. U predaji koju bilježi Ibn Mađe Ibn Hibban, koja je vjerodostojna, Upitan je poslanik sallallahu alaihi wasallame Ja Rasulallah, kejfe ta'arifu men lem tara min ummetik? O Allahov poslaniče, kako ćeš znati ljude na sudnjem danu koje nisi vidio svoga ummeta? Kako ćeš ih poznati? Subhanallah, koliko su ashabi bili brižni da pitaju za nas. Jer mi nismo danas pitali ovo pitanje. Allahov poslaniče, ti se spoznati Ebu Horeiru, Ibnu Omara, i Džabira, i druge. No međutim, kako ćeš poznati nas? Pa su pitali umjesto nas i za nas. Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallame Kale, gurun muhađelune min athari lubu Biće, kaže, znači na njihovim čelima i licima bjelina i svjetlost i na njihovim nogama biće bjelina i svjetlost. Pa ću ih po tome poznati. Poznaću ih znači da su, da su moj ummet. U predaji koju obilježi imam Tirmizi u svome El Džamije sa lancem prenoslaca za koga kaže da je ispravan, ispravan, isto tako kaže šeh Albani, stoji ummeti jaumul qijameti gurrun mine suđudi muhađelune mine vudu. Kaže, stebenici moga ummeta na sudnjem danu imat će gur tu bjelinu na čelu od seđde koju čine. A imat će bjelinu na svojim nogama i rukama od abdesta. Kako ćemo sada pomiriti ova dva hadisa? U prvom se hadisu kaže, hadisu koga, o kome govorimo, kaže se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao moj umet će biti na sudnjem danu prozivan guran muhađelune. Min ataril vudu. Biće prozivan i imat će gurtaj i bjelinu na, znači, na čelu i na nogama i na rukama od abdesta. A ovdje se kaže da će imati tu bjelinu od čega? Od seđde. Kako ćemo pomiriti ova dva hadisa? Ko zna? Od čega je onda bijelina? Ovdje se kaže od seđde, vama se kaže od... A hadis je onaj prvi kod Buharije, kod muslima, drugi kod Tirmizi, je tako? Za koga Tirmizi kaže da ćemo ispraviti. Da je Pa ćemo odbaciti ovaj hadis koji je kod koga? Kod Tirmizije, jest. E nećemo. Nego ćemo pomiriti hadise. Hadis se ne smiju poslanika sallallahu nikako odbacivati ako su ispravni. Nemoguće je da je hadis ispravan i da se ne može razumjeti ili da se ne može pomiriti sa drugim argumentima. A pomiriti ih je jako jednostavno. Na način da kažemo ta djelina na licu će biti iz dva razloga. Od sežda i od abdesta. A djelina na nogama i rukama samo od Ima li problema da se tako kaže? Nema nikog. Mi možemo dati čovjeku jednu nagradu zbog skupine djela koje učinio. Učenik redovno dolazi nekasni. Redovno piše zadaću. Aktiva na času. Primjernog vladanja. I onda na kraju profesor dođe i donese mu jedan poklon. Za sve one stvari koje je činio donese mu jedan poklon. Možda za svaku od tih stvari ne bi zaslužio takav poklon. Ali kada je učinio skupinu tih stvari zaslužuje poklon. Ili možda da je zaslužio za svaku, za od tih stvari poklon, a on mu je dao samo jedan poklon. A uzvišen je Allah te barak je od najrealnije nagrađuje svoje robove. Pa je ovdje znači bit će nagrada, ta bjelina na čelu će biti zbog abdesta i zbog sežde također, a bjelina na nogama neće biti osim zbog čega? Zbog abdesta. Pa da ne bi čovjek došao, kada bismo kazali da može biti tako, da se ne abdesti, ili da ne uputpunjava svoj abdest kako treba, neće zbog sežde imati šta? Bjelinu na nogama. Jer, znači, sežda biva bjelina koja je zbog sežde biva na čelu ili na prednjem dijelu glave nasilja. Ovdje se kaže ukrasi vjernika će dopirati dokle je dopirao abdest. U onoj drugoj verziji koju smo spominjali. Šta znači ukrasi vjernika dopira će dokle dopira abdest? Ukrasi znači stanovnika dženneta. I ukrasi znači koji će biti kod stanovnika dženneta. Kako se navodi u predaji koji bilježi Ibn Hibban od Ebu Hureyre da je poslanik sallallahu rekao teblugu hiljetu ehlel dženneti meblagal dopira će znači, ukrasi stanovnika dženneta dokle je dopirao abdest. To se, Allah najbolje zna, odnosi da će dopirati, znači, do onda dokle je dopirala voda od abdesta, znači, prilikom uzimanja abdesta. Iz ovoga hadisa isto tako možemo zaključiti jednu jako bitnu stvar, a to je odlika redovnog uzimanja abdesta i čuvanja i paženja na abdest. Jer što god čovjek ima i što je god više pod abdestom, veća je mogućnost da pripadne ovoj skupini. I da bude jedan od onih koji će biti prozivan po ovim alametima i znakovima koji će biti na njegovom licu i na njegovim udovima. Bileži imam Ibn Mađe u svome sunenu, ima Mahmed i El Hakim u svome El Mustadreku, sa vjerodostojnim lancem prenoslaca od Teubana, radijallahu anhu, Ibn Omara i drugi ashaba, da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Wa'lamu anna khayra salah wa illa mu'min." Znajte da je najbolje od svih vaših dijela koja činite, najbolji namaz. To je najbolje djelo koje činite. Nema boljeg djela od abdesta. I ne može čovjek učiniti na zemlji bolje djelo od namaza. Znači u hadisu stoji, znajte da je najbolje vaše djelo koje činite namaz. I namaz je najbolje što čovjek može učiniti na zemlji. A na abdest ne pazi i ne čuva abdest, to jeste ne pazi da bude pod abdestom osim vjernik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svjedoči ovdje imanom čovjeku koji je pod abdestom. I zato na osnovu ovoga hadisa i drugih hadisa ulema kaže da je lijepo čovjeku da uvijek ima abdest i da uvijek bude pod abdestom. Ne pazi na abdest Juhafil, to znači da uvijek pazi da je pod abdestom. Osim vjernik, osim pravi, osim pravi mu'min. Jer čovjek koji čini stvar koja nije obavezna, može li on ostaviti obaveznu stvar? Čovjek klanja noćni namaz ili klanja duha namaz. Može li se desiti da taj čovjek ostavi parz? To je nemoguće. Po našim kriterijima to je nemoguće. A može li se desiti da čovjek koji kanja podne namaza, ne klanja ni jednog sunneta, da jednog dana ostavi podne? Može. Jer je to put. To je put, on nije učinio haram. Ali je krenuo putem koji ga može odvesti haram. Da ostavi se sunnet. A obratno ne može se desiti nikako. Jer ako je čovjek spreman da se povinuje Allahu te barak onome što je manje obavezno ili nije nikako obavezno, kako onda da mu se ne povinuje onome čime ga je uzvišeni Allah te barek obavezao. U ovome hadisu isto tako imamo odliku koju je uzvišeni Allah te barek pripremio stanovnicima dženneta. Znači na sudnjem danu da se poznaju i njihovi ukrasi koji će biti u Džernetu. isto tako iz ovoga hadisa možemo zaključiti i vidjeti jednu stvar od grajba koju je uzvišeni Allah te barak otkrio poslaniku sallallahu A to Allah poslanik ne bi mogao znati od sebe. I ovo je argument jasan da je hadis isto tako objava kao i Kur'an. Većina hadisa, izrazi ta većina hadisa su objava od uzvišenog Allaha, a nisu riječi poslanika sallallahu sve znači što je to došlo, uglavnom je od uzvišenog gospodara te barake jer ovakve stvari ne može govoriti osim onaj kome uzvišeni otkrije, znači kome otkrije gajib. Ovo što smo kazali vezano za hadis Ebu Hureyre, inne ummeti yud'aune yawm al-qiyamati gurran muhajjalina faman istata'a minkum yutila fel odnosi se znači na jednu odliku abdesta. O drugim odlikama govorili smo kada smo spominjali, znači sam abdest i kada smo spominjali, kada smo spominjali da je abdest i badet, odnosno kada smo pričali o samom, o samom nijetu. Ovim hadisom završili smo prvo poglavlje dijela umdetu ahkam. Prvo poglavlje koji se zove jeli poglavlje nećemo kazati taharet, ali nakon toga je sve taharet. Dolazi još, ali abdest. Abdest kao abdest smo završili. Znači, više neće dolaziti hadisi koji su usko vezani e, za abdest ili koji pojašnjavaju same propise abdesta. Znači, autor se je djela ograničio, ograničio znači na ono o čemu smo govorili. Nakon toga dolazi drugo poglavlje, a to je babul istipave, a to je poglavlje čišćenja nakon nužde. Poglavlje čišćenja nakon nužde, u kome je autor spomenuo šest hadisa. Koji je autor? Hm? Abdul Ghani al-Makdisi. On je znači autor i on je spomenuo znači šest hadisa o ome poglavlju, pa ćemo narednog puta inšallah početi znači sa ovim hadisima i da govorimo znači o ovim hadisima i poglavi ili istipabeta ili čišćenja nakon nužde. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu me ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahabi irma'in. khair. Vidio sam ovdje pitanje došlo je znači sa internet mrežom pa, vidio sam kod neke braće koja nose bradu, da su pustili brkove da im rastu na stranu, da ih ne krate sa strana, tako da se jasno vide brkovi preko brade. Da li je to ispravno? Ovisno šta su učinili. Ako su skratili svoje brkove sa znači početkom gornje usne, sa početkom gornje usne, pa ovo sa strane raste i odlazi, onda to ne smeta. To je ispravno. No međutim, da puste brkove da puste brkove i da brkovi padaju, da budu znači preko gornje te usta i da dolaze možda do druge, pa da ih tjelaju na stranu, to je neispravno. Tako su činili, tako čine međusije. Pa znači ako skrate brkove do te prve crte ili znači gornje usne, kako je poslanik s.a.v. kratio jednom čovjeku na misvak. Stavio bi misvak znači ispod njegovog nosa i onda ono što je prešlo preko misvaka on bi mu skratio od brkova. Znači tako je poslanik s.a.v. radio. Ima predaje koji drži Ibn Bišejbe kada su došle one međusije poslaniku sallallahu i pustili brkove, a skratili brade. Kaže, ko vam je naredio da tako uradite? Kaže, ovo je nama naredio naš gospodar. Misla je vladar kod koga su oni bili. A kaže poslanik sallallahu a meni je moj gospodar naredio da pustim bradu, a da skratim brkove. Pa je znači kraćenje brkova propisano i dozvoljeno nije dozvoljeno čovjek znači da mu ti brkovi padaju preko usne. Nije estetski, niti je higijenski, a prije svega nije od sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallam. Oni koji nese danas brkove, a briju brade, oni su, oni čine suprotno praksi Allahovog poslanika sallallahu alaihi I čine zabranjenu stvar. Drugo pitanje. Selam alaikum, alaikum selam. Možete li mi pojasniti praksu dizanja prsta na sjedenju, to jeste etehijatu, to jeste na tešehudu. Dizanje prsta biva tako da čovjek svoj kaži prst usmjeri prema kibli, a palac i srednjak napravi halku sa njima. I onda svojim prstom pokazuje u pravcu kible. Tako je došlo kod imama muslima njegovom sahihu. Kjane i širu biha. To je jedan način. Drugi način je da ga čovjek pomjera. I to je došlo kod imama Ahmeda i došlo s hadisi da je pomjeranje, to je udaranje teže ovaj, za šeitana nego da ga udara neko železom. međutim, oko ispravnosti hadisa postoje razilaženja. U svakom slučaju ima više predaje koje ukazuju na pomjeranja prsta, pa su imam Kurtubija, Sanaani i brojni drugi kazali, i Bazi, drugi učenjaci kazali, nema smo da se čini bilo šta do to dvoje. Ali predaje o pokazivanju su jače. Jer se nalaze kod imama muslima u njegovom sahiju. Pa da se pokazuje. Da li je rukovanje, pitanje treće, da li je rukovanje među muslimanima bidat? Isto tako grljenje. Rezakumullah hajra. Rukovanje među muslimanima je sunnet. I grljenje među muslimanima je sunnet. I nijedno do to dvoje nije bidat. Poslanik sallallahu alejhi ve kaže kada se dva muslimana sretnu pa se rukuju, neće pustiti svoje ruke, a da im ne bude oprošteno, jednom i drugom. Prije nego što pusti ruku svoga brata, Allah mu oprosti. A u drugoj predaji da sa njih padaju u grijesi kao što lišće pada sa drveta. I to nije ispravno i islamska ulema je složena da je rukovanje sunnet. Ali gdje? Kod sretanja, kad se sretnu dva muslimana. A nije rukovanje sunnet kada se dođe u halku gdje ima 50 ljudi da se ide od jednog do drugog je se rukuje. To je bidat. 20, 30 ili 40 ljudi onda ide, kogod ulazi ide od jednog do drugog. A grljenje biva kada se neko vrati sa puta ili nakon dugog odsustva. Kako bilježi imam tabarani da bi ashabi poslanika sallallahu da bi grlili jedan drugog kada bi se vratili sa puta. Da bi jedan drugog zagrlili. To se zove muaneka, ali nema ljubljenja. Nema znači ljubljenja, nego samo se zagrle. Samo se zagrle, a ljubljenje je zabranjeno. Ljubljenje je zabranjeno, ima hadis koga bilježi vam Tirmizi i drugi, koga je dobrim ocjenio šejh Albani, da je poslanik samo alejhi zabranio da se dva muslimana ljube. Znači nema ljubljenja. Misli se u obraz, a ljubljenje u usne, to je haram i zabranjeno. Ljubljenje u, u obraz je mekru. A osim ako se radi da čovjek poljubi oca, da poljubi djeda zbog rodbinske veze i slično, to je dozvoljeno jer prenosi imam Buhari u svome sahihu da je Ebu Bekr došao i da je obilazio Ajšu dok je bila bolesna, radi Allahu ta'ala anha, da je obilazio i ljubio je tako da je nakvasio njen obraz koliko je ljubio. Nakvasio je njen obraz koliko je ljubio svoju čerku Ajšu radi Allahu ta'ala anhuma. To je dozvoljeno znači da rodinske veze, ali ljubljanje usta nije dozvoljeno osim samo što čovjek poljubi znači svoju ženu ili onoga koga posjeduje, misli se na robkinju, jeli? Esselamu alaikum, da li mi je obaveza učiti ezan ako sam sam kod kuće, a nalazim se na zapadu gdje se ne uči ezan u džamijama ili u sa džamija. U svakom slučaju čovjek oko propisa ezana, da li je to obaveza nije obaveza, postoje razilaženja, postoji spor među islamskim učenjacima, većina pravnika kažu da je ezan sunnet, da nije vađib, no međutim ne treba čovjek da propusti tu odliku i tu nagradu koju ima i da će na sudnjem danu mu jezin imati najduže vratove i da će se odlikovati i hadisi koji govore o odlikama mu jezina su kudi kamo brojniji i misli se da su ispravniji od hadisa koji govore o odlikama imame. Pa je znači po hadisima ezan i učenje ezana veća odlika nego da čovjek predodi ljude u namazu. Najjači dokaz za ljude u namazu, kaže se, to je praksa poslanika sallallahu A on ne bi odabrao da bude imam, a da ostavi ezan. A da je ezan, manje, jer da je ezan, da je bio više vrijedan. U svakom slučaju ne treba čovjek da učenje zana, velika je nagrada za ezan. Assalamu alaikum, ukoliko se uzme abdest po mestvama, pa se mestve izuju, da li se i dalje ima abdest? I da li se može činiti mest po mahrami? Ne znam ovo pitanje, što tiče mestvi, pričat ćemo o njemu. U svakom slučaju, islamska ulema se razilazi, većina pravnika kaže da se gubi abdest kidanjem mestvi, ako se je potiralo po mestama. Znači ko je obuo mesta pa potirao po mestama, pa skinje čarape ili mesta ili cipala nije to šta je već kao ima mestve, on gubi abdest po većini pravnika. No, međutim, ispravno je da se tu ne gubi abdes. Nema argumenta koji kazuje da se gubi abdest, abdest ne može izgubiti osim i ne može se znači tvrditi da se abdest gubi osim ako postoji vjerodostojan argument za gubljenje znači abdesta. Ali to kvari mestve. To kvari mestve. No, međutim, kad dođemo do ovoga pitanja mesti, govorit ovdje mezhebe uleme, znači mezhebe uleme koji imaju po pitanju. Da li se može činiti mjesto mahrame, o tome smo već govorili. Pa tako, pričali smo već i da je Umu Seleme činila tako i da je Ibn Taymi je kazao da ona ne bi činila ništa osim dozvolom poslanika sallallahu alejhi ve i kazali smo da u predaju bilo Ibn više i da ima dobar lanac prenosilaca. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiretuhu Zanima me kakvo je stanje sa sahibi uzorom? ako se za svaki namanski vakat abdesti, ali ubrzo izgubi abdest zbog svoga uzora, da li će se ubrajati u onu skupinu koja pazi na svoj abdest i ima Sigurno da hoće. To bi sumnje. On kad uzme abdest, ima pravo tim abdestom u tom namanskom vremenu da radi šta hoće. I smatra će se od te skupine sigurno, bez sumnje ikakve. Najveće kada pođe na spavanje, neka uzme abdest. Neko kaže, pa dobro, ja pođem na spavanje i uzmem abdest i dok zaspem ja sam izgubio abdest. I šta onda? To je logika kojom nije išao poslanik sa osanim njegov njegove Tebi je sunna da se abdestiš prije spavanja. I kad se god okreneš, kad se god prevrneš, mene ti dovi. I nemoj ti sada filozofirati i komplikovati nikad zbog čega ja izgubio abdest. To nije tvoje. Te tvoje da se abdestiš i da proučiš ono što trebaš pruš prije spavanja i da se osloniš na Allaha te barake o Tako da će inša o sahaj uzor imati nagradu za ovo, jer sahib uzor nije te stvari prouzrokovao sobom, niti on volio, niti želi da ima tako nešto. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Pročitao sam pitanje, znači pročitao sam u knjizi poslanikove fetve, sallallahu alaihi sallame, od imama Ibn Kajma al-đauzije, da mu se Allah sminuje i podari džennet Firdaus. Amin. Jedan hadis za kojega bih vas zamolio da mi ga protumačite. Upitan je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame o namazu u odjeći iz jednog dijela. Pa je rekao, zar svako od vas ne može naći odjeću iz dva dijela, od tefekuna lehi. Šta znači odjeća iz jednog dijela i šta znači odjeća iz dva dijela? Molim vas za pojašnjenje da vas Allah nagradi svakim dobro. Prvo, odjeća iz jednog dijela, poslanik sallallahu alejhi ne kaže u vjerodostojnom hadisu, neka od vas niko ne klanja u odjeći iz jednog dijela, a da na njegovim ramenima nema nešto od te odjeće. Kako sad jedna odjeća? To je bilo jednostavno komad platna koji je bio duži koga bi čovjek omotao oko sebe, poput današnjih hrama, pa bi jedan onaj donji dio provukao ispod, odjeć, ispod znači toga i nabacio na jedno rame, a kraj kada završi drugog na drugo rame. Pa bi tako bilo pokrivena ramena. Pa tako nije dozvoljeno čovjeku da klanja od skrivenih ramena. Po manjini islamskih učenjaka takav postupak klavi namaz. To je jedna odjeća, da se klanja znači, a dvije odjeće je da čovjek obuče izar i kamis, da obuče košilju i znači dole pantalone, da obuče pantalone, jeli, koje su naravno adekvatne za namaz, da budu široke, neprovidne i slično tome, da nije odjeća nevjernika i slično tome, to su uvjeti, jeli, odjeće u svakom vrijeme, posebno jeli, u namazu. Tako znači da je poslanik sa osvijem najčešća njegova odjeća bila, kako došlo u vjerodostojnom hadisu, da je oblačio taj izar i kamis. Košulju znači i dole šire neke pantalone. Kako su tačno izgledale, nije opisano u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa alihi To je znači odjeća إذ بعد والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين